el 25 de desembre, però molt més. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a 1 de la tarda, especial Nadal a 107 Música. Parlarem del Nadal amb els col·laboradors de l'emissora. Escoltarem música nadalenca i la que ha marcat aquest 2010 que se'ns escapa. Tot sobre el Nadal a l'especial de 107 Música, precisament el dia de Nadal de 10 del matí a 1 de la tarda. Merry Christmas. 5 minuts sobre les 12 del migdia. I com hem dit, d'aquí a 5 minuts parlarem amb el nostre company, en Joan Ju Bigut de la connexió eclèctica, però abans escoltarem un altre Christmas, Hacking Round the pistol toe. I ara farà el clic amb el ratolí de l'ordinador i comença a sonar. És a dir, ara... Snowy days and frosty nights Everything looks cold mistletoe. Christmas Day will soon be here, and everybody's full of cheer. Hanging round the mistletoe, waiting Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. On the our own, this is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Here we go again. Hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèctica. Recorda, divendres de 9 a 10 del vespre al 107. Música. Música la connexió eclèctica, la proposta del DJ Be Good. Doncs ara és el moment de parlar amb un altre dels col·laboradors de 107 Música en aquest matí de Nadal. Exactament, i concretament parlem amb en Joanjo Big Good. Molt bon dia, molt bon Nadal. Bon dia i bon Nadal, company. Per cert, eh, Joanjo, eh, tu concretament, el teu programa amb el que col·labores a 107 Música és... El meu programa és eh, La Connexió Eclèctica. I quin seria el contingut d'aquest programa, concretament, de Connexió Eclèctica? Eh, bueno, bàsicament és, eh, dins del que és el panorama de la música independent, eh, s'entén que és no comercial, o si és comercial, no mm -hmm. tan com els 40 principals, m'entens? És una <laughs> mica sortir de, del que s'escolta a les ràdios convencionals. Música alternativa, indie pop, eh, jo intento estar dins del que és les zones del Primavera Sound, del Summer Case, del Sonar, dels festivals d'estiu com el Benicàssim, uh mhm. -huh. eh, grups d'ara i d'abans, no? Intento a vegades eh, connectar doncs, mm, a veure, l'última eh, edició recent era del John Lennon perquè feia 30 anys de, de la seva mort i vaig fer una altra connexió que era del, pràcticament que era del 70 aniversari de, del seu naixement. Mm -hmm. Coses així, m'entens? Intento trobar un fil conductor entre música tan retro com, com més actual, no? Mm -hmm. I per cert, eh, Joanjo, fa molt de temps que vas començar al món de la ràdio? Home, eh, es pot dir que si tinc ara mateix 44 anys... <laughs> no, que, aviat... no calia dir l'edat, però bueno, <laughs> ja ho has dit tu. <laughs> no, mm, forma part d'una mica de, del que vull dir. Sí, sí, sí. Eh, pràcticament als, als 15 anys jo ja vaig començar a col·laborar amb un programa que es deia Una hora a l'infern, uh mhm. -huh. un programa de, de heavy metal, de hard rock, no? I, bueno, jo tenia ja una part del, del discurs, agafava, comprava discos perquè jo sempre he, he sigut un fanàtic dels vinils uh mhm. -huh. i, i, i bueno, col·laborava, comprava un disc cada setmana i portava el disc i ho presentava. Doncs molt bé. Uh, eh, aquests van ser els teus inicis i ara doncs anem cap a la part personal d'en Joan Llobigut. uh, què és per tu el Nadal? avui que és un dia tan especial el dia 25 de desembre eh, uh bueno, sí, sí, sincerament, la teva opinió. Una gran operació de màrqueting per el <laughs> comerç, sí, sí, Sí. També és una gran història mm, de la religió del món mundial, mhm. uh <laughs> -huh. eh, però bueno, en definitiva uh, crec que és un, una oportunitat de, de, de compartir bons moments amb la família, amb els amics, amb, amb la gent que estimes. Uh mhm. -huh. I per això el Nadal també es pot dir que pot ser negatiu per la gent que no té a la gent per la amb la que està, amb la que estimar, no? Mm -hmm. Per doncs això el Nadal pot ser negatiu i pot ser positiu per la gent que, evidentment, la gran majoria que poden compartir-ho. Les dues cares que diríem. Doncs, i finalment, quin seria el teu desig per aquest Nadal i per aquest any 2011 que s'apropa? El meu millor desig és que la bona música segueixi sonant per música, per sense sent música, eh, que els quatre gats que estem fent la ràdio, que continuem endavant <laughs> amb aquest projecte aquest, i que el 2011 sigui eh, molt millor que l'actual i que tingui, evidentment, doncs, continuïtat no?, per tothom i que aquells que estan en un forat que puguin sortir i treure el cap i puguin continuar vivint perquè com el tema que tinc aquí seleccionat amb, eh, ja, ja, ja ho tens preparat, no?, aquest tema anava a dir It's the end of the world, as we know it, but I feel fine. Vol dir que és el final del món, com tal com el coneixem, però ens sentim bé escoltant la ràdio. Uh mhm. -huh. I això és el que volia dir. O sigui que aquesta és la cançó que ens aconselles escoltar, que és representativa del teu programa? Aviam, REM. REM és aquest grup d'Athens que pràcticament van començar a 1980 uh -huh i es diu aviat, eh? Però jo els vaig veure aquí a Castelló d'Empúries, aquell fiasco de festival del Dr. Loft. <laughs> Sí. Que realment aquell concert va ser boníssim. Eh, un dels millors concerts que he vist a la meva vida, eh? I, uh mhm. -huh. I he vist molts. Doncs I, molt bé. I per això vull punxar aquest tema. Perfecte, doncs amb aquesta cançó queda mm, d'alguna manera a l'aire aquest desig de Nadal per tothom que ens escolta de part teva, d'en John Jovigut. Gràcies, a reveure, bon Nadal! Bones festes i feel good! That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not a yourself Ja t'he dit que no em truquis a aquestes hores. Sí, estic dinant aquí a la platja d'Empúria Brava. No, no he tingut problemes per triar el dinar. Aquí tenen de tot. Vivers propis d'ostres, cloïsses, llagosta, llamanto, pernils, embotits casolans, tot tipus de carn i un gran assortiment de plats. Que no saps on sóc? Sí, dona, a la taverna del mar d'Empúria Brava, davant el complexe Passarel·la. La taverna del mar d'Empúria Brava, de la família Reverter, on menjar es converteix en un autèntic plaer. La taverna del mar d'Empúria Brava. Per reserves, telèfon 972 45 47 71. Moments de tranquil·litat, de pau, de germanor. Moments per gaudir de la bona música amb la família. Aquestes festes, 107 Música està al teu costat. Bon Nadal i feliç any nou. L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. I la col·laboració molt especial d'Espectacles Olímpic. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. -hmm. Doncs el protagonista d'aquest programa, l'embalat, al igual que d'altre programa que ara en parlarem, el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic amb Joaquim Pijuan. Joaquim, molt bon dia i molt bon Nadal. Igualment, bon dia i bon Nadal. Um, doncs el que fem amb tots els col·laboradors de 107 Música, els hi preguntem pels seus programes, en aquest cas l'embalat i també o sigui, l'altre programa que fas ah, aquí... Bueno, doncs mira, és eh, la Ràdio Nostàlgia, que és un compendi de, de música uh mhm. -huh. dels de, anys 50, 60 i 70. O sigui, la música, però especialment les versions sí. que es van fer eh, traduïdes en aquella època a l'espanyol. O sigui, perquè hi ha, per exemple, molta música que són dels Bravos, dels Sirex, de tota aquesta gent, dels Mustangs, que aquesta gent doncs, traduïa molt dels temes que cantaven els Beatles mm -hmm. o mhm. que interpretaven altres grups eh, molt famosos al resta d'Europa i com que després en aquella època, doncs, diguéssim, era una època, no diríem ben bé de la postguerra, però sí que estàvem mm -hmm. en un moment... <laughs> Moment en gris. Un moment encara no s'havia no, no inventat ni el 600, <laughs> doncs la gent no tenir tenia la possibilitat de conèixer l'inglès eh, com ara es coneix i, sí, i domini sí, sí. la majoria de gent. Doncs, esclar, eh, les cançons aquestes les enteníem i possiblement tenien més èxit en aquella època, doncs, aquelles cançons que, que la, la versió original. Per tant, doncs, a molta gent que en aquella època no les van poder escoltar o si les van escoltar no les van poder eh, disfrutar com ara, mm -hmm. doncs ara els hi fa un recull d'aquestes cançons, bueno, passant, passant per tota aquella gent dels anys 60-70, doncs, que van marcar doncs, una joventut. Bueno, els vostres pares, vaja, per dir-ho d'alguna sí, manera. Um, Joaquim, i a quina hora i quin dia et podem escoltar aquí a 107 Música, al 107.0? bueno, tots els diumenges, de les 9 del matí, de les 9 a les 10, Mm -hmm. Faig aquesta primera part de la ràdio Nostàlgia i de les 10 a les 11 doncs ve l'embalat radiofònic. Uh -huh. uh, fem una miqueta d'història de la teva, mm, del teu currículum personal dintre del món de la ràdio. Com vas començar i per què al, el món de la ràdio a fer aquest tipus de programes o d'altres? Doncs mira, jo quan tenia, mm, quan era molt jovenet, uh mhm. -huh. el meu pare era radiotècnic. Ah. I ja tenia un oscil·lador, que és una cosa, un aparato, que és, si algú que sigui radioaficionat tot això, aquests aparells el coneixerà, sí. ja posava que se sentia a 50 metres, de en aquell temps això estava rigorosament prohibit, sí. però parlava i en un transistor anava a 50 metres i se sentia, no? O posava un despertador davant d'un micròfon perquè no ho conegués ningú, i anava a 50 <laughs> metres i ho sentia en una ràdio, no? Bueno, coses que passaven. Sí, sí, en, en aquella època. A partir d'aquí, doncs, mira, sempre vaig tenir una afició, una afició a la ràdio, vaig començar a fer col·laboracions en Ràdio Bahia, vaig portar temes al principi a Ràdio Bahia, a Ràdio a l'Empordà, mm -hmm. eh, vaig ser un dels, dels primers programes que junt en, en, en l'Albert Besora i en Toni Guerrero, quan estava allà al camp dels enginyers, van començar tots tres a Ràdio Vilafant, uh -huh. jo vaig estar tres anys, ells, ells en, en Besora se'n va anar avanz y Tony Guerrero va a continuar, en Carellas. Sí. <laughs> Eh, Després eh, d'allò vaig muntar, vaig tenir la idea de muntar una emissora de ràdio, la vaig muntar a l'Arato, a Figuera Ràdio Arato, uh mhm. -huh. algú que no està escoltant ho recordarà. bé, jo, jo vaig passar per allà, o sigui... Vas passar per allà, sí, de era ben jovenet. Sí. sí, devia ser molt jovenet. Molt jovenet, sí. Llavors, després en aquella època de Ràdio Arato no ens deixaven obrir, uh mhm. -huh. vam tenir molts problemes a l'administració, a les emissores que hi havia després allà al costat, en la cadena d'ondes populares espanyoles. I la SER? I en la... <laughs> bueno, bueno, la COPE, no? Però jo ho dic així perquè queda més fi, no? Sí, sí, sí. I la Societat Espanyola de Radiodifusió, la SER, sí. doncs tots dos ens van, ens, ens van acotar bastant, moltes denúncies i ens ho van tenir que deixar. I després va sortir la idea uh mhm. -huh. de muntar una emissora que l'única puesto que podien fer-ho era municipal. Uh mhm. -huh vam anar, vam muntar un equip, hi ha un tal company d'aquí, que si no se'ns està escoltant, que és un tal Soler, que és mm. un radiotècnic molt... Bueno, ara ja, ja, ja és de la meva edat, mm. però en aquella època doncs, encara tenia moltes, moltes eh, ambicions de ràdio i coses així. Clar, clar, I va clar. fer un equip un equip eh, de ràdio, un equip de freqüència modulada, mm -hmm. i vam intentar primer eh, muntar-la a Llars, no vam, les, les conversacions no van anar bé, mm -hmm. eh, després vam mirar de muntar-la a Vilamalla, a Vilamalla eh, tampoc va, va acabar de cuajar la cosa, no ens van dir mm. res, o Quina, quines voltes! Què? <laughs> Que quines voltes! No, no, no, perquè veies el meu món de la ràdio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que està molt bé, està molt bé. Fins que vas arribar a Vilasacra. Eh, per l'amistat, per l'amistat, doncs va sortir eh, Vilasacra. Mm -hmm. Vilasacra teníem uns bons amics aquí a la, a la societat eh, recreativa i cultural de Vilasacra, ells es van acostar a l'alcalde que era abans, que era el senyor Amorós, i doncs va semblar que sí, doncs mira, va ser una cosa que va dir farem un taller de ràdio ah. i això va començar doncs així d'aquesta manera. Van venir tres persones o quatre, quatre, quatre persones de Figueres que va ser eh, en Lluís Tremoleda, uh mhm. -huh. eh, un Jan, en Jan, que tots bueno, Lluís Tremoleda continua, però en Jan ja va marxar un, i, una, i una tal Lourdes Coll que venia també de Ràdio Bahia. Ah. Però van ser els quatre que vam, que vam aterrissar aquí a Vila Sacra i mira, vam començar a fer un taller de ràdio, a ensenyar a la gent a ràdio, a fer ràdio, eh, bueno, entre tots van fer el que van poder. I d'aquella cosa que nosaltres en primer lloc volíem que fos una cosa vacacional, només en temps de vacances, i mm. per ensenyar a la gent, a la gent que, que s'hi sí, era, era, diguéssim, un taller que implicava la gent del poble, no? Doncs aquí va sortir el, el programa. Tots els que veníem de fora, ja que més o menys havíem fet a ràdio <laughs> i estàvem molt abargats en tot en això, sí. doncs vam ser els que d'alguna manera van començar els programes. Eh, eh jo vaig començar el primer programa que eh, va començar dient, dient així, la ràdio Nostàlgia. Mira, la ràdio Nostàlgia va venir d'escoltar eh, Ràdio Santa Coloma, que tenia un programa que se'n diu la radioactivitat. Ah, eh, sí, sí. Sona molt aquest programa. Sí, sí, Inclús sí. sí, sí. L'emissora ja diu radioactivitat. Efectivament, ara. efectivament. Doncs de la radioactivitat va sortir jo de la ràdio no està. I dic, bueno, si aquest senyor posa música actual i li diu radioactivitat, jo que poso abans, música d'abans, uh mhm. -huh. doncs posem <laughs> el, ra, eh, ràdio nostàlgica. Doncs... No dir ràdio analògica, no? Ràdio... Joaquim, <laughs> eh, direm a la gent que aquí hi ha un locutori, eh, precisament el locutori principal de 107 Música, el Tremendita, Ràdio Vilasacra, que, té, que porta el teu nom. Això és per una cosa ben essencial, perquè va ser un dels pioners el principal, entre cometes, culpable de que avui dia doncs, la ràdio sigui una realitat a Vilasecra. Bueno, I entre l'equip que estem aquí, que hi ha uns quants aquí, i els que ens es pugui estar escoltant, també l'actual directora, la Nuri Brugat, doncs et volem donar les gràcies per tot el que has fet per la ràdio de Vilasecra. Bueno, això és una cosa que no, no les gràcies no... no, no Home, no, jo diria que no. sí, però bueno... No, no, no, és una cosa, és una cosa que eh, va ser una ràdio i eh, el problema... Jo vaig tenir un, un problema en aquesta ràdio al principi, quan el vaig voler muntar, que vaig córrer als ajuntaments, <laughs> perquè els deia a tots els ajuntaments, eh, perdona'm, entre parèntesis, els polítics, sí eh, que eren al fi i cap els alcaldes del que parlava jo, deia, no, no, si nosaltres muntem una emissora i nosaltres ho fem per hobby, ho fem per ganes, no volem cap cèntim, no volem res. L'única cosa que us demanem és que si hi ha molts col·laboradors del poble, mm -hmm. un cop a l'any, doncs es pagueu una costellada. I això suposo que ja, eh, o, si, si el senyor Morón no està escoltant, <laughs> o l'americà Barceló, que ara és l'actual alcaldessa de Vilassar, que ens està escoltant, mm -hmm. pot contestar que és veritat. És l'única cosa que vam demanar. Que demanàvem. Nosaltres vam portar els nostres equips, eren uns equips limitadíssims. Nosaltres cobríem... Mira, cobríem el que ara, per desgràcia, està cobrint Ràdio Sacra sí. perquè cobrim molt poc. Anem no? a menys. Anem a, anem a menys. Anem, però molt a menys. Això sí, també és una cosa que eh, en podríem parlar, també. Sí. Doncs anem molt a, molt a menys. No molt a menys, no per culpa nostra, si nosaltres estem sortint la qualitat que hem sortit tota la vida. El que passa que... Mm, ens estan ofegant altres, doncs, no? Estan, ens estan tapant, ens estan tapant. Molt bé. no, eh, hi ha, no, hi ha, no, hi ha manera, no hi ha manera de solucionar-ho. Joaquim, Finalment, eh, quin seria doncs, eh, la teva opinió o què és el que sents tu quan arriben aquestes dates, eh, quan arriba el Nadal? Què, què és per tu el Nadal? Bueno, el Nadal és una festa, una festa possiblement una mica més entranyables que nosaltres per la tradició, mm. però vull dir, no deixa de ser una festa, una festa que desgraciadament s'ha deixat lo espiritual, lo anímic -huh. i, i, i s'ha fet molt comercial, doncs sí. Però, mira, és, és una festa, una festa doncs, que té tradicions una mica entranyables perquè els vam viure molt bé de, mm -hmm. de mhm. quan érem joves. Doncs Joaquim, moltíssimes gràcies per les teves paraules, per estar a l'altre costat del fil telefònic en aquest matí tan especial com el dia de Nadal i per molts anys amb la teva ajuda i col·laboració aquí. I per cert, ara escoltarem a, no sé si te'n recordes, aquella cançó que vam pactar a, eh, que estaria... Sí, doncs, sí, sí, sí, no, qualsevol, qualsevol d'aquella època del que hem dit en un principi, d'aquells grups que traduïen les, les cançons en anglès, que són les que formen part, d'alguna manera, del gros del meu programa. Que, per cert, hem triat Los Mustangs, Jóvenes. Molt bé, molt bé, perfecte. Que per sempre que siguem joves. Igualment. Vinga, gràcies. Molt bon Igualment. dia. Molt bon, bon any a tothom, eh? Adéu-siau. I bona festa. Adéu. y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices. Los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor l'Ajuntament de Vilasecra, la Societat Recreativa i Cultural i 107 Música els desitgen un bon Nadal i un feliç any nou. Bon Nadal, bon any i bona música. Tota l'actualitat musical. Els millors sons, el millor ritme. La millor música només la trobaràs aquí. Escolta'ns cada diumenge, de 12 a 2 de la tarda, en directe a la 107 Música. Música. Nova temporada 2010-2011 del teu espai musical a prop teu. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Escolta els millors sons. la roda de converses que tenim amb tots els companys de Sense Música. Ara és el moment de parlar doncs, amb el responsable d'aquest programa que acaba de sonar, la seva, el seu jingle, la seva presentació. És en Jonathan Castelló. Molt bon dia, Jonathan. Molt bon dia. T'acabes de despertar? Sí, m'he llevat una mica tard avui. Ahir... però tu vius aquí a prop. Sí, sí, aquí. Ets bàsicament dels únics de, de, Vilasacrenc. de, de, de Vilasacra. <laughs> Correcte. Molt bé, el teu programa és... El meu programa és La Prop Teu. La Prop Teu, que portes a terme cada diumenge. Correcte, cada diumenge el podeu escoltar de 12 a 2 del migdia uh mhm. -huh. aquí a la 107 Música. I el contingut del teu programa és...? El contingut del programa posem música actual, <clears throat> majoritàriament, música pop-rock nacional i internacional, uh mhm. -huh. i a més a més fem un repàs als millors èxits i també a les actualitats. Fem un espai on posem música actual eh, repassem les novetats i a més també hi ha un espai on fem una llista d'èxits, uh -huh. eh, 10 cançons, les, eh, les més escoltades i demanades per l'audiència, o els sigui nostres oients. controles tot el que es porta avui dia en qüestió musical, no? Això mateix. Va, anem a posar-te a prova. <laughs> no, és una pregunta molt senzilla. Petit test, no? Quines cançons diries tu que podien ser representatives del 2010? Quatre o cinc cançons, així, que tu vegis que han marcat una miqueta aquest 2010. Home, n'hi ha moltes. La veritat és que n'hi ha moltes. I, eh, a mi personalment m'agrada molt. Mhm. No sé, eh, podria destacar un personatge en concret, que és David Guetta, és un gran productor i DJ eh, internacional. Uh mhm. -huh. I ha tret moltes cançons aquest any. No sé, també tenim a Rihanna, és una de les divas del pop de moment. S'ha donat a conèixer aquest any? Sí, bastant. Val, t'ho dic perquè jo no tinc ni idea, per això et pregunto. I d'altres com Lady Gaga? És... Lady Gaga també, sí, exacte. És d'aquest any sí, sí, sí. o sí, sí, sí, de sí. més enllà? No, no, aquest any eh, la veritat és que Lady Gaga... I és impressionant, en un any, sí, no? De, one, de, no la coneixia ni, ni Déu i, i avui dia la coneix gent que no ha guanyat molts premis, música, exacte, música, no? Ha guanyat molts premis i amb la seva música eh, doncs ha agradat molt al jovent i ha enganxat molt. La veritat és que té un ritme espectacular, eh? és, és molt, bona, molt bona cantant. Què passa? Que la música que està més de moda moda a l'estiu és la que més representa tot l'any, per dir-ho d'alguna manera? Com ho veus, tu, això? Pot ser, sí, sí. Eh, bueno, tot l'any, eh, no sé, en aquest cas de Lady Gaga ha tret cançons durant eh, tot l'any, el mm-hmm. mes de febrer, març, eh, juny. I ara que ha estat de concerts per aquí, no? Doncs déu nhi sí, no? Sí, fa poc va estar a Barcelona i la veritat va ser molt... Va estar molt bé, jo no vaig poder anar-hi, ah. <laughs> però, però pel que, que sí. pel que m'han dit, sí, sí, sí, va estar molt bé i la gent... Bueno, per cert, fa molt de temps que vas començar el món de la ràdio? Déu-n'hi-do. Vaig començar als 13 anys, de ben petit, a eh, aquesta casa. Uh mhm. eh, -huh. En aquell moment feien ràdio escola, o eh, ho van anunciar així una mica Eh, pel poble, això, això de gent bé, jove positiu. que volia començar eh, o que estava interessada en començar la ràdio, doncs que vingués aquí, que s'apuntés i que comencés, no? Uh mhm. -huh. I ja et dic, feien ràdio escola, amb un company d'aquí a la ràdio, ens eh, donava una mica classes, veníem, em sembla que dues o tres vegades a la setmana, i res, feien pràctiques fins mm, a l'any i llavors van començar a fer programa. Doncs està molt bé. I aquest programa que ara portes a terme fa molt de temps que està en antena? Mm, fa uns dos anys, aproximadament, que vaig començar. Et, et podem localitzar d'una altra manera. A part de, de, a través de la ràdio, també et podem escoltar per internet. Sí. I, I tens una pàgina pròpia, Tinc una no? pàgina pròpia, sí, que sí. Seria? Que és eh, www.apropteu.tk3, mhm. el número 3, eh, .net. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu estar al dia Eh, deixes enregistrades els programes allà? No, eh, encara no. Eh, ara és un propòsit d'aquest nou any mm. que vull, vull fer, és eh, gravar la música, bueno, gravar el programa, deixar-lo penjat, eh, tipus podcast, això que es porta molt ara, uh -huh. que és molt conegut, i és una alternativa que volem instaurar a la pàgina web per aquest any vinent. És un propòsit nou d'aquest any, un objectiu. <laughs> Molt bé, doncs objectiu per aquest 2011, que suposo que molta gent es formula, a part de deixar de fumar i, i anar al gimnàs que, i aprend, aprendre anglès, no? Um, una pregunta, la, la de rigor que estem fent aquest matí. Què és per tu el Nadal? Avui dia 25... Doncs el Nadal és per mi una festa eh, per estar amb la família, una festa mm-hmm. tradicional, mm -hmm. Eh, d'estar amb tots ells, de passar-ho bé, de, de, de, de celebrar-ho, d'obrir regals i res, entranyable i, i de passar-s'ho molt i molt bé i sobretot de desconnectar d'altres de, coses com la feina i, i d'estar en família i amb els amics i, i passar-s'ho, de veritat, molt bé i compartir coses que altres dies eh, estàs una mica atrafegat i, i no tens temps i perds una mica el nord perquè vas eh, de bòlit i la veritat és que són d'aquells dies amb tranquil·litat que pots estar tranquil a casa, sobretot a casa, ara amb mm -hmm. aquest mhm. temps que fa i res. Sí, moltes ganes d'anar al carrer avui. No, no gaire. No. Molt bé, Jonathan, moltes gràcies per la teva col·laboració també i la teva presència aquí als estudis de 107 mm, Música i, per cert, ara començarà a sonar una cançó i farem com si fos el teu programa. Tu la presentes. Vinga, comença a sonar... Molt bé. La cançó. Sí, vinga. Eh, ell és Macaco, i aquesta cançó que esteu escoltant es diu Moving. Que passeu molt bones festes i que tingueu un bon any. Adéu-siau. Gràcies, Jonathan. Let's get started. Moving. movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito Juntos somos evolución. Moving, all the people move. la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza. Si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede retroceder. andar hacia el saber. Moving. All the people moving. one dream. We stay moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, but we moviéndose. And the world, but we come, but we come, whatever it what you want. One move, but we moviéndose in the world, but we come, but we come, whatever they what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. millors moments es comparteixen amb un bon vi. Vins Rigau Ros de Capmany, en la millor companyia. Doncs quan falten 20 minuts perquè s'acabi aquest programa, perquè arribem a la una del migdia, aquest programa especial de Nadal a 107 Música, un programa en el que escoltem cançons que han sigut notícia aquest any, aquest 2010, i a la vegada doncs, també parlem amb els col·laboradors de 107 Música i a la vegada escoltem doncs, cançons relacionades amb el Nadal. Doncs ara és el moment de parlar d'altres històries, Pitu. Doncs també volem agrair en nom de l'emissora la feina que porta a terme la Lourdes Martí, l'administrativa de 107 Música, i com no, a la part tècnica de la ràdio en Lluís Tremoleta i en Gerard Figueres, que fan una gran feina tant aquí al local com eh, quan fan el muntatge de la unitat mòbil eh, al carrer ja sigui per la Fira de la Ceba i el Calçot, l'11 de setembre a la Salut de Terrades o a la Fira de Sant Valdiri al carrer Nou de Figueres. I també, com no, amb la col·laboració d'en Jordi Beck. I ara una miqueta d'agenda del que podem veure al cinema i a la televisió. No sabíem si tindríem temps de fer eh, aquest espai degut a, doncs, a la impressionant eh, continguts que teníem d'aquest programa i que faríem curts. És que la veritat és que hem preparat material per fer un programa pràcticament de 6 hores, però en fi, tenim el temps que tenim. S'escolta riure una miqueta per aquí, darrere la nostra productora auxiliar avui, que és la nostra becària. Vinga, anem per la televisió molt, molt ràpidament per aquesta tarda. Agafeu-vos fort perquè mi mm, és dissabte 25, doncs a Cine de Barrio, una, can una cançó, anava a dir, una pel·lícula d'aquelles de les de blanc i negre que et deixa estabornit. Vente a Alemanya, Pepe! Sí, sí, ja ho sabeu, és, aquelles típiques... Que és el que més... hi ha... Sí, digues? No, no, és el que hi ha, o sigui, no hi ha més. Amb l'Alfredo Landa, la Tina Sainz i en José Sacristán. Amb els diners públics. I ara, doncs, si fas el favor de posar-me de fons una cançó que sortirà cantant en Lluís Gabaldà, doncs eh, et parlaré... Eh, doncs abans... No, abans parlarem de cinema. Són aquelles coses del directe i tal. Comença a sonar doncs una, el so que té a veure amb una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, Brook. I amb el so del tràiler en parlarem. Brook, el desafiament. No m'agrada que em diguin Brook. Quan la màquina de guerra més perfecta de la història descobreix que la seva primera derrota es deu a un jove resistent, Napoleó envia sis mercenaris curtits en mil batalles amb una sola missió, donar-li casa a les muntanyes de Montserrat i tallar el seu cap. Estem parlant del mític, eh, doncs, el tamboriner, tamboriner, ho diem bé, del Brook. Això sí, aquesta pel·lícula està una miqueta modificada. De fet, és una pel·lícula mm, basada en una llegenda, per dir-ho d'alguna manera. Té una miqueta d'història de llegenda. Després d'assassinar els seus éssers estimats, el grup de mercenaris es llença a la recerca Llocs recòndits i màgics de la Sagrada Muntanya de Montserrat. Una pel·lícula impressionant per les seves imatges que aquesta tarda, si voleu sortir de casa, doncs podeu anar a veure als cinemes de l'Alt Empordà. I l'altra estrena, encara que n'hi ha d'altres eh, a la pantalla, doncs Los viajes de Gulliver. Bé, doncs ara és quan em fa uh, un canvi impressionant el company tècnic, avui, en Pitu. A veure, anem a escoltar la d'en Lluís Gavaldà. Val, doncs sí, doncs, ara, doncs del cinema ens anem a televisió, en aquest cas a Televisió de Catalunya. I és que no tenim temps. En aquest cas, eh, un programa anomenat La Versola de Nadal, en el qual doncs, els principals intèrprets o veus del pop i del rock eh, en català eh, canten cançons eh, de Nadal amb unes versions diferents i que ho fan conjuntament amb nens de Catalunya Nord, concretament de Prades, de la comarca del Conflent, i són de la Bressola, ja sabeu, l'escola catalana, la única escola, bé, o la mm, xarxa d'escoles catalanes a Catalunya Nord. Doncs això serà al canal 33 o apunteu-m'ho bé, a tres quarts de set de la tarda, un programa molt recomanable. No podem parlar de més històries de televisió i de cinema perquè el temps doncs, ens apreta. Així doncs, anem per la següent història, que és un Christmas, no, Pitu? En aquest cas serà... Doncs sí, anem, al, anem cap al sud dels Estats Units amb un altre Christmas. Hallelujah, is Christmas! Hey, yeah, it's Christmas time, man. You gotta bells. Mm-hmm. what means the most. coses del directe. Avui teníem també la intenció de parlar amb una altra de les col·laboradores de Sense Música, en aquest cas una persona, diguéssim, històrica dintre d'aquesta emissora i també de la radiodifusió de l'Alt Empordà, que és l'Emília Pla, la responsable del programa Palau del Vent, un programa exclusivament dedicat al món de la sardana. Doncs no ha sigut, eh, no ha estat possible el contactar amb ella aquest matí. Això sí, el que li desitgem el millor per aquest Nadal i el futur 2011. I el que farem, doncs, és escoltar breument una sardana. Una sardana una miqueta diferent, a càrrec d'una formació anomenada, i no és broma, el burro català. Simplement amb la sardana titulada d'aquesta forma tan simple, la sardana. 25 de desembre. Però molt més. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a 1 de la tarda, especial Nadal a 107 Música. Parlarem del Nadal amb els col·laboradors de l'emissora. Escoltarem música nadalenca i la que ha marcat aquest 2010 que se'ns escapa. Tot sobre el Nadal a l'especial de 107 Música, precisament el dia de Nadal de 10 del matí a 1 de la tarda. Merry Christmas. Recte final d'aquest especial Nadal aquí a la 107 Música des de la capital del món. I bueno, uh, companys, Pitu, Rafael, què teniu previst per fer aquesta tarda? Eh, em sembla que, a part d'anar a sopar aquest eh, vespre, mm, jo diria que el que és purament la tarda... Eh, doncs, fer la migdiada. Sí, i estar tranquil·lament a casa perquè... Jo no sé, però jo diria que la tramuntana no acaba d'afluixar, per tant, la qüestió convida a estar en un lloc recollit. Potser veure la televisió, i a més a més, sí. el que podem fer és anar a recollir els regals de Nadal. también es una otra posibilidad. Bueno, hay una frase que, a mucha gente le sale eh, automática cuando te dan un regalo. Te dan un regalo y dicen, tengo el ticket, tengo el ticket. Si no te gusta se puede cambiar. Y tú dices, no, no, por favor. Piensan, me da pereza ir a comprar, voy a ir a cambiar yo esto. Soy capaz de ir con un jersey que me asfixie por no ir a cambiarlo. Pero bueno, en fin, el año pasado me regalaron una americana, pero una americana que tú se la ponías a Arturo Fernández y le quedaba antigua. ¿Vale? La abrías y decía, chati, chati, chati. Bien. Y yo mentí, como todos, en tantas ocasiones. Dije, qué americana más chola. Si le das convicción, la gente dice, joder, igual sí que le ha gustado. Me dice ella, ¿se puede cambiar? Digo, vale. Y así, limpio, pum, y la fui a cambiar. Y habían cerrado la tienda. Bien, cuando yo era, cuando yo era pequeño, hace dos días, en casa no teníamos mucho dinero, la verdad. Bueno, no teníamos. Y me decían, dice, los reyes te han traído un fuerte Comanche. Y digo, oh, qué bien. Dice, lo tiene tu primo, porque él es, más arreglado que tú, y tú vais a ir a jugar allí con él. Y yo dije, ole, ole. Qué reyes, qué organizados que son. ¿Eh? Pum, pum. Ahí. Sí. Jo proposaria algun programa de televisió per mirar la tele, però resulta que aquesta tarda jo estic fent ràdio. Ah, doncs eh, no et volem aixafar el programa, però sí que ara, de forma molt breu, parlarem d'algunes possibilitats. Bé, i si no, una miqueta més tard. Mira, doncs sí, a la sexta, a dos quarts de deu del vespre, Monstros S.A. És a dir, avui el dia està molt complet, sobretot per la gent més menuda. Um, una d'aquestes cadenes noves, no sé si et sonen eh, la, la 10, la 10... Sí? Sí? Doncs imagina, de les 3 de la tarda, especial tip i coll. Què és això? Veus? Tu ets d'una generació que no coneixes en Tip i Coll. Eren uns humoristes bé, molt especials que els agrada molt els jocs de paraules, doncs bé, a la gent més gran, a les 3 de la tarda, al canal 10, especial Tipicoll. Però hi ha més, hi ha més. Tinc un pilot de qüestions apuntades per aquí. A veure, a TV3... Eh, quan passin uns minuts de dos quarts de quatre de la tarda, després, des, després del Telenotícies migdia, doncs Harry Potter i la càmera secreta no sé quin número de Harry Potter deu, deu de ser aquesta. La segona o la tercera, no ho sé. Aquí els meus col·laboradors podrien dir, no? No sé, no eh, la gent que tenim aquí darrere si controlen els números... No, diuen que no, no, són, segui... no, no són seguidors d'en Harry Potter. Cap. Ni... I doncs eh, també per demà, eh, molt aviat, a la 1 de Televisió Espanyola, pel matí a dos quarts de 12, Hook, el capitán Garfio. Ja et dic que tot aquest cap de setmana tot està molt destinat a la gent més menuda. O fins i tot a la sexta, demà a la tarda, dia de Sant Esteve, 26, dos quarts de quatre, El senyor de los anillos, Les dos torres, que jo diria que és la segona. Doncs a la Suposo. sexta. I finalment, aquella gent que els hi agrada una sèrie que es diu Aida, no sé si la coneixeu, sí. doncs demà va també sobre el Nadal. So, amb la participació d'en Ramon García, que era un tio, un presentador que sortia... Ja apostamos? Sí, doncs resulta que aquest doncs, farà de l'esprit del Nadal. Eh, aquella vella llegenda de l'esprit de Nadal que a la gent que no és tan bona se li presenta doncs eh, en aquest cas el que no és tan bo d'aquesta sèrie és en Mauricio el que porta un bar, sí. que és una miqueta faig el tio, doncs tindrà una sèrie de visites d'aquest esprit nadalenc per tal de que sigui millor persona per l'any que ve. Eh? Doncs amics, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Fins aquí l'especial de Nadal a la 107 Música. Ha sigut un plaer. L'Anna Masdeu ha sigut la nostra col·laboradora i productora avui. Moltes gràcies. A vosaltres. Tenim per aquí encara gent de l'equip. Tenim en Dani Pagès i en Jonathan Castelló. Fins l'any que ve. A la veu principal i qui ha portat això a la direcció, en Rafael Dos Santos. I, I aquí la... el control, en Pitu. I ara sí, ara ja marxem amb aquesta cançoneta amb la que hem començat avui. Vinga. Fins l'any vinent. A reveure. Bon Nadal. Bones festes. Adéu, adéu.